Bueno, gorka, demoraldia hasi duzue dagoeneko, e, neurke ligako neurketa bat jokatu duzue, irabazi, hemen etxean, eta aste azkenean ere, bueno, ba, refkopako fase autonomikoko finaleko e, joaneko e, neurketa jokatu zenuten, eta horrerek garaipena eskuratu. dakit, taldea ongi dago, ez? Zu ongi ikuste duzu, edo itxuraz, behinpin, ba, erritmo ona duzuela ikusi da. Bai, e, aurrena igandeko partido e, eh, partidua eta izketan, ba, hor nik uste e, pretemporadako dudak pixka eta itula, ze nik uste ingenun pretemporadak da bat zeudela, eta nik uste igandekoa partido serio izan zala, partido ona, kompletoa da alde bat morralantzako da oso etorriala. dela. Geo federazio kopako partidua pixat desberdin izatea, beste kategoriko bateken aurkago e, aurkaria eta hola zalako, Baina, bueno, e, oain dela bi urte nigoatzen naiz antzeko kasu baten galdun genula, aurten irabazi, hasi que Copa Federazione bai ondo hasi ga, orduan nik uste kontentu. Oain, e, oain ba, a ber, Mallorcan ondo jarraitzu aukera bakau, mintzat itxura hona ematen, da irupuntukin balin bada hobe. E, aipatu duzu, bueno, lehen jardunaldia irabazita, ba, bertze indar batekin ere aurre egin zenioten pensatzen dut asteazkeneko partiduari, eta batez ere, az, e, asteazkeneko partidua irabazita, ba, abantaia txiki batez irabazi duzue, irailaren amalagoen hemen jokatuko duzuen partidurako, eta hori ere, uste dut, bueno, zuen helburutako bat dela, ez? E, ba, kopako e, final honetan urrats bat gehiago egitea eta aurrera egitea e, kopako ba, kanporaketan egoteko eta hori ba, zuentzat garrantzitsua izan zen eta pentsatzen dut horrekin ere ba, indar pixka bat gehiago izanen duzuela e, ba, irailaren amalauko partidu horretarako. Bai, autako partidotan, ida eta bueltako partidotan, ok, eliminatorietan, bakigu aurreneko partidua etxetik kanpokoa garrantzitsua izateala emaitzon batekin etortzea da alde hortatik, ba nik uste emaitza ona hala. Bigarren zatia ikusita hobea izan izan zaken, baina bueno, nik uste bat eta bi, biko bat ona dala. Eta hori komentatu zuen pixa ez da, e, Kopa Federazio hau e, elburu bezala daukana da e, Kopara iristea, beste modua da Kopa iristeko, lehen gorteko oligakin ez genuen lortu, orduan, babitu, hemen dako hau bigarren aukera, eta nik uste aproitxe dela, ze azkenen ni e, kopa ba, askotan jokatu dut, bakiz e, txapelketa politia dan, e, kontuatu gabe e, pare bat ronda pasauta, baina e, kategori hobeago bateko talde bat aurkitzen zuk e, aurkari bezala, eta hoi ez da egunero bizitzen orduan nik uste dala gauzat ba, aproitxoen bardeuna, e, bai aurrean da kopa horta iristeko, eta baita ba, partido ofizial bat gehiago dalako, eta igual ligan gutxion jokatzen gaudenak, o daudenak, ba hor be aukera eukitzeko, ordu nik uste serio hartu behar duen kampeonatu bat dela, ba hoi, bi arrazio batik, ba, kampeonatu ofizi ofiziala danez, jokalai askontzako minutu garrantzitsuka aldutelako izan, da bestetik ba, kopara sartzeko. Mhm. Bueno, bertzealdetik, eh, igandean, bigarren jardunaldia izanen duzue, atletiko balerarezen aurka jokatuko duzue. Aldaketa txiki bat azken ordukoa, ez, e, eh, amabietan jokatu behartzen dute, baina, bueno, ba, eguraldia eta temperatura alduak direla eta sortzietan jokatuko duzue azkenean. E, bueno, nola aurre ikusten duzu pixkat partidua aldaketa zaparte ez, e, nola ikusten duzu izan daitekela neurketa? Ba, aldaketana gauza bat ez da ona gure esku, hobe... E, azepta da listo, nik uste seguraski kluba gehiago afektatuko jo laguri baino, baina ba, federazioak hartzea ditu bakik, eta hor ez gara sartuko, ze zeiten hasten bagea, ba, ez tegu e, hitz politik esango. Eta partidua ba, etxetik hanpa izatea, partidu gehiena, ez dela, ba, partidu zaia, gaina behaiek nik uste baloia ikutzen eta jokatzea guztia zaien talde badala, eta bueno, ba, Ego bi egun dauzkau, atzoko egun, jai unatageo pixate kontrarioa eta estudiatzeko, bere jokua nola handa ikusteko, da ber nola, nola defenditu, da nola atakau ikusteko, orduan alde hortatik ba, bi egun hauek aprobetxau partidu ondo prestatzeko, da lehen ganden den bezala, e, lana ondo inezkeo, ba, puntu asko eukoitugu, baina ise. Ba, zai ezango ala, seguru. Azkerik, bueno, e, taldeak aurre demoraldi moraldi ona egin du eta ba, dirudi, ba, zuek taldeko lan hori bete egin duzuela eta ongi ari zaretela, ez? E, hori beti ez da bakarra emaitzetan ikusten, baina bai kanpotik ikusita ba, emaitza onak lortzen direnean, ez? E, lan hori ba, ikusten da edo, edo bueno, ba, e, agerian e, gelditzen da, ba, lan ona egiten ari zaretela eta, bueno, ba, hori islatzen dela emaitzetan. Hala ere, emaitza onak ezagunak ez direnean ere talde lan hori hor dago, ez? Baina bueno, nahi nuke ba azaltzea pixkat edo bueno, e, zuk, e, zure ikuspena e, ikuspegia ematea, ez? E, horren inguruan eta taldearen inguruanea ongi ikusten duzu. Bueno, bai da igual emaitzak e, pretemporan ez diela izan egin itun bezelako, ez ditugu kriston garaipenak lortu, Baina nik uste dut eguneko lana ona izan dela eta hori azkenen e, aurreneko bi partio ofizialetan ikusi da. Lan ona indeu, erritmoa sartu duen pre pretemporadan, e, gure nahia pretempora honetan tempora prestatzea zen, eta egia esan da, ba, pretemporako partidok entramentu bat gehiago dira. Batzutan irazi, bestean galdutea, baina garrantzi gehien daukan hori da, hor da taldea formatzen jutea, da nik uste dut hoi pixkanak lortu dugula, pretempora aprobetsatu dugula, eta oain espero duguna da, ba, lehenko egantain ikusi izan bezala, lan guztioi e, ligako partiduetan ikustea, emaitzekin eta joku honakin. Ba, eberki gorka, mil esker. Bale, eskerrik asko zuei.